sin ndiyo ku Serafina Kizimana ari mu buhinga bw'ibyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundagizwe agizwe n'izi ngingo zikurikira uruhara rw'ibiharuro ngo ni ntangere mu mabanki kuko ngo birakenerwa mu kugira hafatwe ingingo ntibivugwa n'umuyobozi w'igisata kijejwe ubushakashatsi n'ibiharuro mu banki nkuru y'igihugu ngo biranafasha kandi mu bushakashatsi murabyumva murano ano makuru abanyagihugu abanyagihugu mu mugamba nabo baraye baronkejwe ibitaro kirinike medikal ubuntu bikaba ngo bishobora kwakira abantu mu bitaro barenga mirongo itatu byose babikesha imvukira yaho murakurikira kandi n'umwihwezo w'umuhinga mu bijyanye na politiki n'imigenderanire dasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere muri politike amajambo mukuru w'igihugu yahora ashikiriza ajanye nuko hari abo bakorana batigenza neza ngo atahuriye n'impinduka muri leta bivugwa na Dr Guillaume Ndayikengurutse umwigisha wa kaminuza mu bijanye na politike n'imigenderanire asigura ko igikuru atari uko leta yojamwo canke ntijemwo abo mu migambwe itandukanye ahubwo ngo nuko ivyo abarundi kandi bihitiyemo bijya mu ngiro ariko kandi ngo ni na byiza ko leta ijamwo abo mu migambwe itandukanye mu kwirinda ko usubira kuba indiyane zitewe n'uko harabumva ko bakumiriwe yabivugiye mu kiganiro ku nama mwateguriwe cyo kuri uyu w'imana haraciye iminsi by'ukuri twumva umukuru w'igihugu avuga yuko hariyo ibintu biriko biragenda uko atavyifuza avuga yuko hariho abo bakorana batariko barakora ibyo botegereje gukora vy'ukuri ntawoshoka avuga ngo hariho isano hagati y'ayo majambo yashikiriza n'izo mpinduka zahabaye Eh, eh, ariko uciye uraba naho yahinduye ubu bushikiranganje butanu cyane cyane noneho ni ubushikiranganje bune kuko hari ubushikiranganje yasubirije wagiye kuba umushikiranganje wa mbere eh, bisigura yuko byari bikwiye ko ho gusa mu bisanzwe ingorane ukunda gusanga muri mwene ibihugu byacu byaciye mu ntambara dukunda gufatira ku bantu abantu tubona mu bisanzwe wokora atari kwisunga ayo mategeko atari kwisunga iyo ngendo ihari ariko ni ibintu bisanzwe hari abahinga benshi barabivuga yuko mu bihugu byaciye mu ntambara ukunda gusanga abantu bari imbere rwose gusumba inzego n'amategeko nicyo gituma turi ko turafatira rwose turabangaba abagiye ababaje ariko igikomeye mu bisanzwe ni inzego n'amategeko ni kuvuga rero ngo hariho ngo yari gushobora ashobora guhindura benshi canke ngo yahinduye bakeyi niyaza yuko atakamaro kanini yabifise igikuru nuko ijya ngendo avuga igikuru ni uko aya mategeko dufise igikuru ni uko izi nzego dufise ni inzego zihari ziba zifise n'ibyo zigejwe byanditse mu mategeko igikuru ni uko ariko byogenda aho nyene gamwigisha nyene eh, mu kiganiro nk'iki nyene twatanguriye ubuheruka hariyo abanyepolitike bagira bati noneho ko umukuru w'igihugu noneho yahinduye inzego ariko ugaca usanga ati yagumije muri bamwe bo mu mugambwe umwe gusa abo nabo babwira iki ko bagira bati hari imigambwe ibona itibonamwo muri iyo leta ku ruhande rumwe dufatiye ku ngendo ya demokrasi demokarasi hariho umugambwe watsinze amatora hariho umugambwe ufise porogaramu yatowe n'abanyagihugu uwo mugambwe rero ni wo umenya isango ni mu kiganiro ku nama cyo kuri uyu w'imana ibiharuro mu by'amabanki ngo birakenerwa kugira bifashe mu gufata ingingo canke mu bushakashatsi bivugwa na George Ntangorane umuyobozi w'igisata kijejwe ubushakashatsi n'ibiharuro mu banki nkuru y'igihugu intambamyi zihari ubwa mbere ku bijyanye n'uruhara ibiharuro byateza kugira mu mabanki bwa mbere hariho intambamyi z'uko ibiharuro bidahurumbirwa cyane mu gukoreshwa ni gake abakora ibyo biharuro bamenyesha yuko nk'ibyo biharuro bikorwa mu banki nkuru y'igihugu kandi birashyirwa ku rubuga ngurukanabumenyi bwayo mugabo ni gake usanga bariko barabaza insiguro bakabaza igituma bakabaza nk'abanyeshuri bo ngaha muri iyi kaminuza baba barize icyo gisata cy'ibiharuro bakabaza bati mbe ni kubera iki kitubona cyagabanutse cyangwa cyaduze ibyo byose byobafasha kugira ngo abo bakora bakora ivyo biharuro babandanye biyumvira ukuntu bobandanya babiryohora iyindi ntambamye ihari n’icyo n'ico nyene uko ibiharuro ntibikoreshwa cyane ibikunda gukoreshwa cyane ibyo biharuro vy'amabanki nicyo nshaka kuvuga cane uri ababikoresha mu byo kurondera muri recherche recherche mu gifaransa uri ababikoresha mu bijyanye no gufata ingingo hari igihe kenshi usanga ibibazo bateza kuba bazi batati turakeneye ibiharuro vyerekeye iki gisata kanaka ni ukuvuga yuko nabijya biharuro musanze mubona biri ku rubuga ngurukanabumenyi eh, banki nkuru y'igihugu si ukuvuga yuko hari ibiharuro biri ngaho oye byabayeho kandi bitegereza kuguma ari uko nyine hariho uburyo yuko bitegereza kuguma byagurwa kubera mu gisata cyerekeye amabanki ubu uye musigaye mubona yuko abakorera ari benshi ubu n'abakora mu bya guhanahana amakuru urabona ziya za limitere za kashi za ndebo za kashi za eko kashi barakorera mu bintu bijanye n'amafaranga bisigura nabo nyine ko ibiharuro vyabo biba bikenewe kumenyeshwa ababikoresha bakabona icyo ukuntu ivyo bisata navyo biriko birateza imbere icyo gisata c'amabanki isanganiro inama isumba ingimba Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine iduga ry'ibiciro ku bidandazwa byankenerwa ku masoko ngo biterwa n'uko umwimbu mu birimwa udakwiye mu gihugu Piyanduwayo harongoye ishyirahamwe rivugira abaguzi mu Burundi ya Buko abona ko byoba byiza ibidandazwa bindi biva hanze byinjiye ku bwinshi mu gihugu kugira bisahirize ngo byonatuma ibiciro bitaguma biduga ku masoko tumukurikire ibyo tubona muri ino minsi uri kurara ku masoko kuntu ibiciro bibandanya biduga eh, ni bya bindi eh, bavuga amategeko araba umuguzi n'umugurisha iyo ibyo bagurisha ari bikeyi bica byumvikana yuko ibiciro bica biduga twebwe rero tujya tuti aho umuyimbu biba biboneka neza yuko udakwiriye tuvuga rero tuti ibi byimburwa babone yuko eh, umuyimbu udakwiye boheza bakugurura amarembo ibivuye hanze bikaza gusahiriza hanyuma igihe umuyimbu uzokwira ku barundi bakeneye kuwibwira kuzayihereza hamwe mbere n'ibyo dushora hanze aho barashobora kuzoheza bakugara imiryango kugira ngo abarundi tubanze twihereze ibikorwa iwacu umugabo ubu rero bidakwiye ibyo byo kugara imiryango twe turavuga tuti bayugura ahubwo kugira ngo turonke ibyo dusuma ku mafaranga abayabaye hanyuma mbere turonke n'ingufu zo gukora kugira tugwize ba mwimbo ko baraduhimiriza yuko twagwize umwimbo kandi turabona yuko ari ibyo bintu bikenewe mugabo igihe rero uwo mwimbo buba butarakwira nk'uko bamaze kubigira ku isukare ku isima hamwe no ku ifu y'ibigori n'intete z'ibigori boheza bakanabikora ku muceri bakabikora ku biharage kuko ugiye ku masoko urabona yuko ibyo bidandazwa kandi abarundi bakunda kubyiheza ari benshi urabona yuko bidakwiye kuko ibiciro byabyo birateye isoni bigeze ku rugero ruri hejuru cyane ari nk'ibyo twirimira hano iwacu tukamenya yuko eh, bisanzwe byimbugwa bikagurwa ku mafaranga makeya hanyuma ugasanga ku masoko birazimvye aha ni hamwe duca dutera akamo abajejwe gukurikirana ibintu by'urudandazwa hagati mu gihugu ku buryo eh, nk'uko tugize iminsi tubibona abadandaza baba bakwiye kwikika mu kiza turagize iminsi tubibona bahanwa mugabo babona yuko bazimba kubera nabo baba babiranguye bizimvye ni hamwe tuvuga tuti leta ica igerageza yugurura imbibe kugira ngo ibindi bidandazwa bivuye hanze bize bisahiritse. Pierre wayo kuri mikro ya mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga abanyagihugu muri komine Mugambi intara ya Bururi barugururiwe kuri wa gatano inyubako z'ibitaro clinique medical ubuntu izo kwakira abandikiwe kuryama mu bitaro bashika kuri 35 biruhutsa kuko bahora barungikwa ku bitaro bikuru by'imatana koroneri leonidas bandenza amaso amatari w'intara ya bururi arashimira cyane umuganga w'imvukira ya komine mugamba yiyumviriye gushira ibyo bitara havuka agasaba n'izindi mvukira kumufatira kw'akarorero n'inkuru tubaza zeno nzambimana Izo nyubakwa z'ibitaro Clinique Medical Ubuntu zuguruwe kuri wa gatanu ziri ku mutumba wa Muyange Kavumu muri komine ya Mugamba intara ya Bururi zikaba ari nyubakwa zubatswe mu buryo bwa kijambere zirimo ibisata bitandukanye harimo avurirwa abavyeyi n'ibibondo icumba c'ibagiro hamwe n'ibindi ibitaro ngo kwakira abantu 35 bazovugwa baryamye muri ivyo bitaro ni mu gihe batahora barenza abantu 15 bajyamo muri ivyo bitaro bimaze imyaka ibiri bikora kuko ngo bakorera aho bakose kandi haga cane nk'uko bivugwa na muganga Alexine Zigimana turi imbere y'amategeko ishyirahamwe ubuntu village of life rifise ivyo bitaro ngo akabango yashoboye ko afashijwe n'ishyirahamwe fondation madiro yo mu gihugu cya amerika hamwe n'ubuserukizi bwa amerika mu burundi ngo muwagiye kwatorera koyoko rero ngo harimo abakukuruke mu gisirikare cy’u burundi bamugariye ku rugamba kuko ngo bagiye kuvurirwa kuri ibyo bitaro barihigwa ku bw'amasezerano ivyo bitaro bifitaniye n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ni mu gihe abo bamugariye ku rugamba bahora babanza kuja i bujumbura kwivurizayo co kimwe n'abandi banyagihugu muri komine Nyamugamba bavuga ko biruhutsa kuko ngo abenshi bandikiwe ibitaro ngo bahora baca barungikwa kuvurirwa ku bitaro bikuru vy'Imatana abagimurira imfungurwa hakababera kure cane mu ijambo ryiwe Colonel Rudas bandenza amaso buramatari w'intara ya Bururi akaba yashimiye cyane iyo mvukira komine ya Mugamba muganga Alexis Nizigimana yize akongera akaba muri kino gihe muri Amerika agaheza akiyumvira gushyira ibyo bitaro aho yavutse muri komine ya Mugamba agasaba n'izindi mvukira kumufatira ko akarorero bateze imbere iyo bavutse ibururi